svi putevi će biti zatvorani. Ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika. Posjetite nas na www.stazomislama.com. Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelešanog uzvišene riječi. Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahov svjetla i njegove Jelešanog uzvišene riječi. Soba Put vjernika vam nudi širok izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي A koja to duma u ovom ili nekom drugom gradu ima izum imama u pravom svi- svijetu riječi imameta? Koji je to imam koji im je dao izum i koji ih je imenovo? Koji je to imam koji se priznaje za imama po šerijatskim rezonima i mjerovima imama? U šerijatu nije imam niko iza koga se ne vodi džihad i koji ne može da se zaštiti. بالعزة قد نضحى حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن Kad دربي su ljudi počeli govoriti o šartovima posljednjim, koji su neispravni za obavljanje ljume namaza, ima Ahmed se usprotivio i šta je rekao? Kaže, kakvi su to uslovi? Tako sporava sve te uslovi i kaže, Musa'ab ibn Umeir je okupio ljude i klanjao džumu namaz كريما كريما تقريبا كلشي بتاع ابن حيثم رضي الله عنه ودم بالعزة قد نضحا حر العين تناديني فدعيني أما ودعيني لتبكي دموعك والصقع تنتمي هذا باش ينوزع يتكيمي هذا ينام فرصة يكوي هذا سكتة يكوي هذا سكتة da li mi koji se pozivamo na šarijetski dokaz i govor ehlu sunnata ili oni koji otvoreno za sebe kažu da su ridije. Znači glasno za sebe kažu mi smo sekta. بالعزة قد نضحا حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني pred Allahom subhanahu wa ta'ala, a i pred ljudima, šarijetskim dokazima za ono što radimo i da se očistimo od hljage koja nas stiže. Jer ova hljaga, braćo, nije obična hljaga. Mi nismo potvoreni ne za zinalog, ne za krađu, ne za ubijstvo, ne za neki drugi od velikih grijeha. Nas stiže hljaga da smo najveći novotar, što je veća hljaga od svega ovoga što smo predvodno spomenuli. Ta hljaga nas stiže onako kako smo mi obaviješteni iz dva razloga. Allah najbolje zna. Prvi razlog je što odvraćamo ljude od namaza za novotarima i fasicima odraćamo ljude od namaza za novotarima i fasicima i to je naš stav, da ljude od toga odraćamo. Oni koji, nam se, koji nas zbog toga osuđuju i smatraju nas zbog toga novotarima, nisu u pravu iz više razloga. Prije svega, učenjaci Ehlu Sunnata su se različili po pitanju ispravnosti namaza za fasikom. Različite. i to zbog haditha kojih bilježi imam Ibn Mađer, rahimahullahu ta'ala, da je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam, La je ummanna mra'atun rađulan, ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجرا مؤمنا إلا أن يكون له سلطان يخاف sautavu da je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam neka nikada ne predvodi u namazu žena muškarca. I neka nikada u namazu ne predvodi beduin muhađir. I nek nikada u namazu ne predvodi grešnik, fađir, mu'mina, koji to nije. Pa je ovdje zabran. Osim, kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, kako se bilježi u ovom hadithu, osim da ovaj ima vlast, fađir, znači taj grešnik, fasik, da ima uspostavi vlast, jako vlast i da se ovaj mu'min boji njegovog bića. Znači, zlostavljanja i kažnjavanja. Pa onda da kladja namazanje. Znači, ulema se razišla po pitanju ispravnosti namaza za fatikom. Ne zbog toga što ovaj hadis nije jasan, nego zbog slabosti ovog hadita. Određene slabosti u ovom haditu, a i zbog toga što je došlo od selefa da su klanjali za fađirima da su klanjali za fasica. Međutim, ostaje osnova, ostaje osnova da je namaz za fasikom zabranjen. Da ga je zabranjeno obagati za fasikom. To je osnova. I da je to namaz koji je mekru. A ono što je, oko čega se ulema različila, da li je ispravno i neispravno, onda ostaje vađi da se preduzme sve, da se ljudi spase od te situacije da zapadaju u stanje u kojem će obavljati namaz za koji nisu sigurni ali isprava ne nestala. Znači, vađib je izbjeći tu situaciju i omogućiti ljudima da obavljaju namaz za koji neće rizikovati i dvomi se je li ispravan ili ni. Za koji neće rizikovati. A ovi fasici za kojima je Selef klanjao i neki od Asara, to su fatnici koji su pili alkohol ili su odgađali namaz od njegovog vremena i tako da postavljamo pitanje. Ti fatnici su bili sultani i vladari čija sablja je rezala vratove bez polaganja računa ikome. Pitamo ih. Pitamo ih. Gdje su ovi današnji fatnici i novotar od ovih prvih fatnika koji su zapadali u velike grije? Gdje su ovi današnji novotari u odnosu na njih? u smislu da će biti pokrovitelji najvećeg širkijata na, ovom prost, na ovim prostorima koji dolazi. A ima to biti. Da Amina je na svaki širk koji se čini na svim turbetima u djevojačkoj pećini. Da su ovo fasici koji Allah zna za njihovo stanje, koji se natječu u aminanju i podržavanju svakog širkilišta i širka koji se organizuje na ovim prostorima. To su fasici koji padaju u nesvijest od silnog huptanja na dan okupljanja u Avdibašićima, na turbetima i tako dalje. To su ti fasici. S druge strane, ti fasici nemaju vlast koje bi se mi bojali i od koje bi mi strahovali. Nemaju mogućnost da spuste na nas svoju ruku. I Allah s.a. nas je od njih zaštiti. I mi smo sasvim sigurni bez. Alhamdulillahi rabbi. Nakon ovoga ostaje druga optužba da smo najveći novotari zbog ove džume, ovog ibadeta danas koji je ovdje ovdje. Postavlja se pitanje šta nam zamjeraju šta nedostaje ovoj ovdje džume. Prvo što možda kažu i čuli smo da kažu da je ovo džuma za koju nema iznuna od imama. Nema izuna od imama. Izun od imama ovdje se misli imama vladara svih muslimana. Mi ih pitamo, a koja to ljuma u ovom ili nekom drugom gradu ima izun imama u pravom smislu riječi imameta? Koji je to imam koji im je dao izun i koji je imenovo? Koji je to imam koji se priznaje za imama po šerijetskim rezonima i mjerilima imama? U šerijetu nije imam niko iza koga se ne vodi džihad i koji ne može da te zaštiti i za koga se ne vodi džihad i ko ne može da te zaštiti, taj nije imam. I on nije nekakav vođa i nema nikakve ingerencije na to. Zatim kaže Ibn Kudana, rahimahullahu ta'ala, u Mugniju da je ovo šart koji je batil, koji je neispravan. Znači nije to nikakva, znači nikakav šart nije to da bi džuma bila ispravna da je to do, da se ima dozvol od imama. Šta je dokaz za to? Dokaz zato je da je Ali radijallahu an obavljao džumu u Medini dok je Usman radijallahu an kao halifa, treći od halifa, bio opsjednut u svojoj kući. Ali radijallahu an je klanjao džumu i predvodio džumu bez izuna Osmanovog. Zatim, poslije toga Ali radijallahu an u odnosu na stanovnike Šama je bio u fitni i zavađi pa se ovi u Šamu devet godina uspostavljali hutbe i džume bez izuna Alinog. a Alija je bio halifa muslimana. Bio je imam u pravom smislu riječ, pa opet su bez njegovog izuna obavljali džume. Treća stvar, bio je Ebu Horeiro radijallahu an, namjesnik Omerov radijallahu an u Bahreinu, pa mu piše, hoću uspostaviti džume u selima Bahreina. Pa kaže Omer radijallahu an, uspostavite džume gdje god bili džemiru hajsuma kuntum, gdje god bilo. Neko će reći ovaj dokaz da treba izom, nije. Ovaj dokaz da ne treba izom. Jer je rekao gdje god bili, u smislu nemojte me pitati za to. I ne trebate izom od mene, gdje god ste uspostavite džumu. Osim toga, ako je ovo i generalna dozvola, onda nije ona dozvola koju ovdje oni spominju, a to je da svakog imama koji meni se treba da postavi vlada, osim toga Abdullah ibn Amr, kao što spominje Ibn Hajar al-Kelani u šerhu Fethu al-Bari, u šerhu Sahihu al-Bukharija, komentaru Sahihu al-Bukharija, da je Abdullah ibn Amr prolazio između Mekke i Medine, pored Mijah, to tako mjesta gdje, gdje su bili neki ljudi uspostavljali džumu i nije im ništa rekao. Zahir, odnosno u slovanskom tekstu ovom, vidi se da su oni obavljali džumu na tom mjestu bez ičnijeg izuna, Jer Omar ibn Omar, Abdullah ibn Omar kad je nailazio, nije im osporio. Šta to znači da im nije osporio? Nije ih pitao je li vam ko dozvolio i otkud vi tu da klanjate džumu. Zatim, osnova je u fiku da nema šarta. Osnova je da ništa nije uslovljeno. Pa onaj ko hoće da stavi neki uslov i šart, on treba da donese dokaz. Osnova je da nema šartova. Osnova je da nema ni jednog šarta, ni za namaz, ni za džum. A onda gledamo šerijetske dokaze, pa onda vidimo da je u šerijetskim dokazima za ispravnost namaza šart tahara, je tako, čistoća. I tako se šerijetskim dokazima ustanovljavaju šartove. A mi kažemo ovdje osnova je da nije šart i nema se dokaza niti teksta, niti bilo kakvog značenja nekog po kojem bi obavezali muslimane da im to bude šart. Kaže Ibn Kudame, ljudi su uvijek u selima uspostavljali džume bez ničijeg izvora i da nema ništa drugo osim toga da su oni to radili i da im niko nije osporio od ovog umeta, to bi bio iđma da je to dozvoljeno bez dozvole imamo. A nakon ovoga, braće, ja vas pitam, a koji je to imam danas? Znači, za čiju dozvolu mi trebamo da tražimo i zbog čije dozvole naša džuma nije ista? Odnosno, zato što nam on nije dozvolio, nije Koji je to imam? Jel to ona ima što je dobio nagrad za širenje demokratije? Znači, on nije obični sekularista. On je daja. On je borac za sekularizam. Pa dobio posebno priznanje. Sad da te obraci. Jel to ona ima koji jedva čeka dan kad će zajedno sa židovima i kršćanima ići na hađu Betlehem? Jel to ona ima koji kaže da trebamo prestati govoriti da će židovi i kršćani biti u džahennem? Je to taj imam? Je to ona imam koji nam reče da on neće islamske države i neće šarijeta Allahovu? Je to na njegovu dozvolu mi trebamo čekati? Da bi ispunili važive koji nas je Allah svana tala Šta je ovim ljudima? Druga stvar, kažu nam, ovo mjesto gdje mi klanjamo nije odgovarajuće. Zašto? Zato što to nije mesči dul džamija. Znači nije ovo džamija a šart je da džema bude ispravno, da tu bude džanavija. Maša Allah. Ovima kažemo, prije svega kaže Ibnu Kudana, rahimahullahu ta'ala, da za obavljanje džume uopšte nije šart da bude u objektu nekom. Nije nikako šart da mora biti u objektu. Zašto? Zato što je džuma Bajram, a Bajram se klanja u pustinji. Pa se džuma može klanjati na otvorenom prostoru, izvan nasljedenog mjesta. U pustinji. Drugo, spominje Ebu Davud i drugi Ibn Mađe, spominju hadith da je Ka'b ibn Malik, radijallahu anhu, an, kad je njegov otac oslijepio, vodio ga uvijek na džumu. Pa kaže, izvao bi ga ja na džumu i kad on čuje jedan za džumu, odmah bi počeo dobiti za Es'ad ibn Zurara. Ebu umama Es'ad ibn Zurara. Počeo njemu milost za njega tražiti oprost, pa kaže, kad sam ga više puta tako čuo da se ponaša, e, vala će ga pitat, a? Pa ga pitam, kaže, zašto uvijek njega spominješ? Kaže, on nas je prvi okupio. Huwa awwalu man jamma'ana. Ovo jamma'ana znači klanio nam džumu. On nas je prvi okupio na džumi. Bi hezmin nebiti fi harrati beni bejaba. On nas je prvi okupio na džumi. Na mjestu hezmin nebiti na pustinji Benu Bejade. A Benu Bejada je jedno od porodica koje živi u Medini od Ensarija. Na njihovoj pustinji ih okupio. Kaže, prvi je nas tu okupio. Bilež imam kurtobi da im je to prilikom zaklo ovcu i, i častio ih. Klanjali džumu u pustinji. Zatim, prije ovoga, prije svega ovoga, imam Bejheti Rahimahullahu Ta'ala, u svom sunenu Kubra bilježi hadith da je Resul sallallahu alaihi sallam nakon što je poslao Musa ibn Umeira. Gde ga je poslao? Poslao ga u Medinu, jel tako? Prije nego što je Resul sallallahu alaihi sallam učinio hijđu, poslao je Musa ibn Umeira da bude daje u Medinu. Da poziva u Tevhid. Pa mu je napisao i naredio da okupi muslimane u Medini. Petkom. Znači prije nego što je spominjana džuma. Prije nego što je spominjena džuma da ih okupi petkom, u vrijeme podne namaza, da im klanja dva rekata i da im drži hutbu, da ih opominje i podsjeća. Pa kaže dalje u rivajetu, okupio nas je Musab ibn Umeir u kući, u kući, Sa'ad ibn Hajfene, radi Allah van, u njegovoj nas kući okupio, pa nam klanjao dva rekata, držao nam hutbu i klanjao dva rekata. Pa su ovo dokazi, je tako, da je nikakav šart nije da džuma bude uopšte u objektu, a zatim da ikako je ikakav šart da bude u nekom mečidu koji se zove džamija. Kad su ljudi počeli govoriti o šartovima posebnim koji su neispravni za obavljanje džume namaza, ima Ahmed se usprotivio i šta je rekao? Kaže, kakvi su to uslovi, tako sporava sve te uslovi i kaže, Musab ibn Umer je okupio ljude i klanjao džumu namaz skriven, skriven, sakriven u kući, Sa'ad ibn Hejteme, radi Allah. Znači, nikakav ovo uslovni. Treća stvar, kažu nam, ovi objekti gdje mi obavljamo džume, to su posebni objekti gdje nisu otvoreni za sve ljude, nego je to samo za posebnu kategoriju ljudi. Znači nije otvoreno za sve ljude. Pa zato nam džuma nije ispravno. Mi kažemo, subhanallah, prvo optužujete nas nepravedno. Nije istina da su naši objekti zatvoreni i da nisu otvoreni za sve, kogod hoće da dođe da klanja džumu sam. I nikome upravo od ovih koji nas toliko osporavaju, isto tako nije zabranjeno da dođu sa nama, da Allahu i Vajda činimo zajedno i njemu dobro upućujemo i da zajedničkim snagama uzdižemo, uzdižemo sunnet i da se zborimo za šarije i za Allahov din i da se suprotstavljamo na otarijama i na otarijama. Prvo to nije istina, drugo, evo da jest istina. I da smo mi sad na ovom mesečidu ovdje zatvorili vrat i zaključali opet imamo šarijatske dokaze koji neumoljivo govore o tome da je i takva žuma ispravna. Prvo, ovo što smo spomenuli za Musa Ibn Umeja. Okupio ih je u Medini, u kući Ibn Hajseme, je tako? I kaže, bilo ih je 12 u jednoj kreda ispomenu. Da je bilo malo. Znači, ograničen, vrlo ograničen broj. Zatim, upitan je Imam Ibn Tejvije, rahimahullahu ta'ala, u džumi koja se klanja u kuli, nadomak grada u kojem je uspostavljena džuma. Ali ima kula, je tako, kula, stražara, i tu se uspostavlja, ima mesečit, i da li je valjano, i da li se smije uspostaviti tu džuma, obzirom da je kula zatvorene kapija, je tako, i vrlo ograničenog broja ljudi koji tu dolaze, nije otvorena za sve. Pa je rekao, rahimahullahu ta'ala, da je dozvoljeno takvu džumu i da je ispravna takva džuma da se obavlja. Zatim, pored ovoga, spominje imam Bukhari, rahimahullahu ta'ala, poglavlje kome je važib. Odakle se mora doći na džumu i kome je važib da se odazove na džumu. Zbog riječi uzvišenog وَإِذَا نُودِيَ لِسَّرَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ I kad budete pozvani na namaz na dan džume, požurite zikr, spominjanje veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže ispod ovoga, kale ata, rekao je ata. Dužnost je svakome koje je u nasljedenom mjestu u kojem se obavlja džuma namaz, da ode na džumu namaz, svejedno čuo ezan ili ne čuo. A onda dodaje, وكان أنس رضي الله عنه يجمع أحيانا في قصره وأحيانا لا يجمع وكان بالزاوية jeb'udu fersahajim. Kaže, ata, dužnost je svakome, kako smo rekli, a onda dodaje, a Enes je radijallahu an. Enes je radijallahu an obavljao nekada džumu u svom dvorcu. U svom dvorcu obavljao džumu sa svojom porodicom i onima koji su u njegovom dvorcu. Nekada, a nekad je odlazio na džumu u Basru a bio je stanovao je, znači njegov dvorac je bio bi zavije, mjesto koje se zove zavije, do tako, ili u nekom dijelu u uglu, koji je udaljen od Basre Farsahaj. A Farsah, jedan, to su dva Farsaha, jedan Farsah je od filke tri milje, znači udaljen je bio od filke šest milja, hoće reći manje od devet kilometara, je tako, oko devet kilometara je bio dobro. Pa je ovdje poglavlje, kome je važno da se odazove. Enes radijallahu an nije tu uvijek odazivao. Šta je radio? Klanjao džumu u svom dvorcu. Klanjao džumu u svom dvorcu. Pa je ovo dokaz. S kim je klanjao? Je to bilo otvoreno za sve? Ili sa vrlo ograničenim brojem ljudi? Ili sa vrlo ograničenim brojem ljudi? Zatim svojim je imam Bukhari, rahmahullahu ta'ala, hadith, da bilježi Jonas od Ibnu Šihaba, od Salima, od Ibn Omara radijallahu an, da je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, wal imamu ra'in, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Svi ste vi pastiri, svak od vas je odgovoran za svoje stado. I onda nabraja, imam je pastir, i odgovoran za svoje stado. Čovjek u svojoj kući je pastir i odgovoran za svoje stado. Žena je pastirica i odgovorna za svoje stado i tako dalje kaže, čuo sam, odnosno bio sam svjedok, kad je Zulaik ibn Hakim napisao pismo ibn Šiharu, to jest Zuhriju, napisao mu pismo i pita ga, hoću li ja klanjati džumu sa ovim radnicima sa mnom, koji su bili radnici, on je bio radnik i radio sa nekoliko radnika iz Sudana, na domak Ejle, jedan veliki grad, radili su na zemlji. On i nekoliko radnika iz Sudana, jer je tu ovola crvenog mora. Hoćemo mi uspostavljati džumu. Pa mu odgovara Ibn Šihabe Zuri, Rahim Allah Ta'ala, pišemo i u odgovoru kaže, naređujemo da klanja džumu i dokaz za to kaže, svi ste vi pastiri. Obavljate džumu. Ovaj Zureyf Ibn Hakim, Rahim Allah Ta'ala, hoće li on ta džuma gdje oni rade i obavljaju bit neka otvorena džuma gdje će dolaziti svi ljudi ili je to vrlo ograničen broj on sa svojim radnicima. Pa mu naređi jednu šehabe zuhri rahimahullahu ta'ala da obavlja tu džumu. I onda mu navodi ovaj hadis svi ste vi pastiri gdje mu daje i šaret da ne treba zato ni od kog da traži idom. Kao što spominje Ibn Hajar u komentaru ovog haditha, kaže za, da ljudi gdje god bili, ako ima neko među njima ko vodi računa o njihovim potrebama, da ne trebaju nikoga pitati i da se ne traži izum nijekog da uspostavljaju šta? Šerijat. Da uspostavljaju šerijatske pro, propise. Rode kaže, da sam sallahu alaihi sallam, svako je od vas pastir i odgovoran. Zašto si pastir? svako je papir da izvrši šerijat, da tako, šerijatski propise, da ispuni Allahovo pravo kod robova i pravo robova. A najveći, jedan od najvažnijih šerijatskih propisa jeste ova džuma i najveće pravo Allaha subhanahu wa ta'ala prema njegovim robovima koji borave da klanjaju džumu, da obavljaju džumu i u tom slučaju ne traže nijetkog nikakvog iznuna. I ovo je govor u Leme. Ovo je govor i ovo su stavovi učenja. Zatim, četvrto, često nam prigovaraju zato što mi klanjamo džome u iznajemljenim objektima u kojima će se privredno obavljati džuma, a onda poslije toga više neće. A kaže, kako to? Da jednom počnete tu klanjati, a poslije više nećete. Pa mi kažemo, subhanallah nadim, odakle ste izmislili taj šar. A zar nije Rasul sallallahu alaihi wa sallam, kako bileže svi učenjaci siri, došao u, mesiru, u, u mjesto Kuba, nadomak Medine, kad je učinio hijžu, došao na domak Medine u selo Kuba i tu ostao neko vrijeme i sagradio tu mesci. Pa kaže, ostao je tu utorak, srijedu i četvrtak. Ili srijedu i četvrtak. Petak je krenuo u Medinu. U petak je iz sela Kuba krenuo prema Medinu. I zatekla ga je džuma u plemenu Beni Salim ibn Auf. I tu je u njihovom mesčidu obavio prvu džumu koji je obavio Resul sallallahu alaihi wa Znači, pri Rasula sallallahu alaihi sallam džumu su klanjali ko? Musa ibn Umir, Esad ibn Zura, ali ovo bila prva džuma koji je klanjao Rasul sallallahu alaihi sallam. I to u mesčidu Beni Salim ibn Auf, u njihovom mesčidu. A zatim je posle džume nastavio u Medinu i u Medini sagrađen mesčid i nikad više Rasul sallallahu alaihi sallam u tom mesčidu nije klanjao džume osim te prve džume. Osim te prve džume. Prema tome, braću, nakon svih ovih šarijatskih dokaza, smatra da nema potrebe više da se osvršimo, ni na kakve prigovore. Da nema potrebe i kome više poslije ovih šarijatskih dokaza. I ovo govora u Leme koji sam maksimalno sažao zbog toga što smo zakasnuli uspuk, da nemamo potrebe i kome više išta da objašnjamo. A ovaj snimak ponudite svakom koji znate želja. Ponudite svakome onome ko hoće da čuje naše mišljenje i da čuje naše obrazloženje. A mi, mi uz Allahovu pomoć ćemo nastaviti ovim putem. I borit ćemo se dokle god nam Allah subhanahu wa ta'ala bude odredio i omogućio da uspostavljamo sunnet, da zatirejemo bidat, da uzbjeđemo sunnet i šerijat, a da se borimo proti svega onoga što je u suprotnosti sa Allahom subhanahu wa ta'ala vjerom. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه يا المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم tako da se to može uzeti kao iđma umeta danas da takve stvari dozvoli. I niko to do sad nije osporio. I onda postavljamo pitanje onima koji nam to osporavaju iz ovih razloga. I kažu da smo zbog ovoga najveći novotar. Pitamo, koji je sad novotar? Onaj ko postavlja uslov i stavlja zahtjev bez ikakvog dokaza. Ili onaj ko se bori za sunet i ospostavljanje suneta. Pitamo tu vraću koja nam ovo osporavaju i osporavaju naš put i borbu i osuđuju. Pitamo je, jeste li ikada tako žestoko i tako otvoren i tako javno osporili ikoga drugog od svih ovih kafija, mušlika, orientalista, novota, sufija, šija, rafidija, jeste li ikoga osporili na taj način? I tako snažno, Pitajte sebe, ne morate nama da to govorite. Pitajte sebe. Druga stvar, braća moja, ako smo mi, evo da nemamo ni jednog ovog šarijetskog doba, uradili nešto neispravo i pogriješili, jel se tako nasihat daje, vrate? I jel se tako i na taj način ukazuje na grešku i na pravi put? I je li tako ehlo sunne ima odnos jedan prema drugom? Da jedva čekaju nečiju grešku, da mu onda zalijete najveće etikete. Ili mi treba da se nasihatimo i da upozoravamo jedne druge. Ja ne mogu da shvatim i ne, ne mogu razumjeti to. Da neko odvraća ljude od naše hutbe ovde i od ovog mjesta ovde Ako odraća zbog mene lično, onda je to nešto sasvim drugo. Ali neka zna svako da ja nikada nisam nikoga odvraćao od njihovih dersova i volio i volio da na njihovim dersovima budu svi i da uči Allahov din od njih. I da uči Allahov din od njih. I da se osvješćuju. Volio. Ali otkud i zbog čega oni ne bi volili da vi dođete ovdje? Postavlja se pitanje. Zbog čega? A ovo je tako mi Allaha čast. Prošli put sam govorio da je to čast koja je prije mene ponuđena njima. Koji su oni odbili. Postavlja se pitanje. Zbog čega toliki strah od nečega, od problema, od izazova na ovom putu, zbog čega taj strah? Ja kažem, kažem i poručujem svima, neka dođu, nemam ništa protiv njih. Svima ću ja i pozivam i vas dati njima prisegu u borbi za uzizanje sunneta i uspostavljanje šarijeta. Svima ću im dati prisegu, kogod hoće od njih. Ovo nije borba ni za kakvo prvenstvo i ni za kakav prestiž svima će im dati prisegu. A ako neće tu prisegu da prihvate, dobro, onda ih pitamo čemu nas pozivate i na čemu ćemo vam dati prisegu. Zašto će biti naša borba? I kroz što? I brojna druga pitanja koja ovdje teško da bi imala svoj kraj i teško da bi se zadovoljio s ovog mjesta i rekao da sam to iscrpio, ali su ovo neka i ovo je poziv, iskreni poziv svoj braći, iskreni poziv svoj braći, da još jednom se vrate na knjige Selefa i na govor u Leme i da se vrate na situacije prvih muslimana i da još jednom odvagaju od koga smo to mi ovdje veći novotari i s kim je ovdje imamo posla i ko je ovdje sekta i ko ovdje sektaši. Da li mi koji se pozivamo na šarijatski dokaz i govor ehlu sunneta ili oni koji otvoreno za sebe kažu da su maturidije. Znači glasno za sebe kažu mi smo sekta. I na sva usta to govori. Postavljamo pitanje. Postavljamo pitanje. Ko je ovdje veći novotar? I otkud to da smo mi novatari? Zbog toga što osporavamo novotariju i zbog toga što pozivamo sunnet. A mi ćemo za Allahovu pomoć imati vakuf. I šta ćete nam onda reći? I evo ovdje ima ljudi i nadam se da će Allah stano tajala brzo otvoriti srca drugih ljudi koji nisu danas ovdje sa nama da žrtvuju od svog imetka. Pa ćemo imati svoj vakuf ovdje u to Pa recite nam onda hoćete li biti sa nama. I hoćete li onda doći u naš vakuf i u našu džaniju i hoćete li nam onda držati hutbe i podsjećati nas na Allaha i na sudnji dan i na polaganje računa i odvraćati nas od novotara i njegovih šubhi i njegovih svetki i njegovih šeitamokata Doće i to iskušenje i znajte, braćo, da ćete i ti biti iskušani, pa će onda Allah još jednom na vidjelo iznijeti ono što mnogi misle da će ostati sakrivano. Tako lu kao li hajde. استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم rekao ovo što ste čuli i stifa šimnim Allahu subhanahu wa ta'ala za ono što sam pogriješio Volimo subhanahu wa ta'ala da nas uputi i učvrti na istinu. Volimo danas Fano Tela da nas učini od onih koji se ne kolebaju. Volimo subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti jasnim znanjem i jasnim dokazima. Volimo subhanahu wa ta'ala da nas ne učini nikad od onih koji se lakomisleno povode za riječima ovog i onog, koji svaki dan mijenjaju svoj smjer, koji svaki dan na svaki podvik koji čuju odma mijenjaju kurs i mijenjaju svoj govor i mijenjaju boju svog glasa i mijenjaju svoje parole. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da naša parola ostane dokle god smo živi. Sunnet i šerijat i put ehlu sunneta i odricanje od ta gota nevjernika, mušrika i novota. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas očisti. Molim Allah subhanahu wa da prijeđe preko pogrešnih postupaka naših, da nam grijehe naše oprosti, da nam se smili i da ova braća koja se sa nama razilazi, da se raziđu sa nama kako se ehlo sunnet razilazi. A ako se ne slažete sa našim metodama, onda nemojte nam stajati na putu. Pustite nas. Mi ćemo raditi ono što smo zanijetili. A ako se vama to ne sviđa, onda radite to što mislite da je dobro. A mi ćemo vam u tome pomoći. I Allah je svjedok. ispomenite gdje smo vas na tom putu odmagali. I kad smo vam stali na put. I kad smo od onoga čemu pozivate odrećali. Molim Allah Spano Kara da i oni koji se sa nama razilju, da se razilju sa nama dostojanstveno uz čuvanje bratstva i čuvanje bratskih odnosa i da pored razilaženja budemo braća i pomagači jedni drugim. Jer šta će biti posljedica ako uspijete odvratiti ljude od ove ovde džume? Šta ste postigli? Klanjat će džumu za oni koji je padao u nesvijest od buktanja u Avdivašićima ili za onim koji je dokazani sekularista ili za onim koji je dokazani nakšibendija ili za onim koji ne zna šta je iman, niti je ikad čuo da to postoji, ili za onim, ili za onim, i sad kad bi nabrajali, sve bi gore od gore spomenu. Za onima na kraju, gdje si je ispravnost tvojeg namaza pod velikim, velikim upitnikom. Šta ste postigli? A šta ćemo postići na ovaj način, očigledno je i vidite se kud ovo ide. I zato molim Allah stvarno tela da ubrza svoju pomoć povidu i da nas učvrsti. Molim Allah stvarno tela da vas obimo u nagradi. Molim Allah stvarno tela da ne ostavi na ovom skupu nikoga a da mu grehe ne oprosti sam osret netak. Molim Allah stvarno tela da naša srce ujedini na istinu, da nas učini iskrenim mu'minima i da nas na tome usmrti, da dođemo pred Allaha subhanahu wa ta'ala čisti od širka i kufra. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u džennet vodi spasi u džennema, da pomogne našu braću muđahide koji se bore na Allahovom putu, da ubrza svoju pomoć i pobjedu, da nas učini muđahidima na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini muđahidima na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini muđahidima na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam grije oprosti samo se sakrije. بحسن عدوي الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه بدموعك يا امي عن دربي لا لن تثنيني حور العين تناديني فدعيني اماه دعيني لتبكي دموعك يا امي عن دربي لا لن تثنيني اماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا حرب وجهاد متقد العزة قد نضحا نور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني Sjeće putevi biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. soba put vjernika vam nudi širok izvor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog umeta. Put vjernika. Svi putevi će biti zatrpani. www.paltal.com Soba put vjernika. Biće ono što Allah hoće a neće biti ono što vi hoćete.